вострая брама беларуская ідэя ў літаратуры палітыцы і жыцці Нашы людзі не маюць рэлігійных ідэалаў, таму не вераць у свае абстракцыі. Так некалі філёзаф Алесь Драздоўскі адказаў на пытанне пра Беларусь гэта пытанне веры. Мы бясконца спрачаемся, ставім пад сумнеў і абвяргаем існаванне уласныя нацыі, родныя мовы і беларускія перспектывы. Тым часам, як нашы суседзі, латышы, літоўцы, палякі, расейцы, украінцы, просто ў гэта ўсё вераць. Не так, як вераць у пасля дожджыка ў чацвер, а так, як вераць у дадзенасць у прэрагатыву добра у Бога Гаворка ідзе пра веру, якая не патрабуе доказаў, бо служыць адпраўным пунктам на нашым жыццёвым шляху. Беларуская вера жыве ў Лёндане. Яна карэнная ангелька. Яе так і завуць вера. І вуліца, на якой яна жыве, вуліца веры а прозвішча яе рыч. Вера рыч спявае ў беларускай лёндонскай царкве і дэклямуе па-ангельску вершы Масіма Богдановича. Беларусь яна лічыць сапраўдным боскім цудам і ў любы момант гатовая апынуцца ў беларусі тыповая ангельская жанчына старэйшага веку з душою дзяўчынкі яна і знешне увасабляе сабою веру і гаворыць на мове анёлаў не зусім зразумелай бо яна хутчэй разумеецца душою а не розумам як царкоўная лаціна ў каталікоўці стараславянская ў праваслаўных Сёлета паэтка Вера Рыч адзначае 50 гадоў сваёй перакладчыцкай працы, а на лета ёй самой споўніцца 70. Так, так. Я нарадзіліся в Лондоне. То было 36 гадзі красавіку, 20 свята красавіка. Маска працаваў як Детектив. Полицейский. Не, не, не полицейский, приватный. Приватный детектив. Але не як Шерлок Холмс, але только вельми, вельми банальные, если ходи о крэдиту, о где кто сник. Не такі романтычны адным словам як Шерлак Холмс. Прыватны дэтэктыў, які на замову банка шукае хлусняроў, што ўзялі крэдыты, каб не вяртаць пасля кудысьці прапалі. Іня была Джордж У вас Юрий. Мама имя Магдалена. Маці спадарыні веры Магдалена была, як сёння сказалі б хатняй гаспадыняй. Так чым эпоку калі табеца ішла за муж, яна мусіла скончыць працы. То было немагчыма для жона працаваць. Жона толькі працавала в доме. Ale ona także była pisarka, pisala. Tolki dla czasopism dla kobiet. To nie była wielka sprawa. Niewielka literatura czy żurnalistyka, a tak, hobby. Między tym menowita maci wybrała dla maleńkiej Wery drogę, jaka stanie jej życiowym szlachem – literaturą а мінулая вайна спрычынілася да таго, што вера ўсё жыццё пражыла ў доме сваіх дзядоў і бацькоў. Мы жылі з моім дзядыкі папці так. Бо мой дзядыкі мой бацька купілі дом разам. Проект быў што послі два-тры гады, калі у нас было б больш грошай. мой батька будет купить новый дом, але война была, и я с того дня живу в том дому. І дом стаіць на вуліцы веры. Avenue, не улица, ну, может быть, проспект. Головная улица в нашем дельнице. Avenue, и там есть инши улица Максим, Базил и Вига. И Вига мусила быть Ядвига, але было застрадане. Архитект, jaki zrobił projekt dla, dla tego nowego rajonu, było z wschodniej Europy. Wiera była żona architekty i u nich było dwa syny, Maksym i Basil i doczka Jadwiga. можа яны з беларусі былі так бо украіне не было магчыма бо то было не базу але васыл у польхі вера вельмі вельмі радка і мне здаецца ён быў з беларусі архітэктар з беларусі які называе новы праспект імем веры і вера рыч якая жыве на гэтым праспекце і яе зацікаўленне беларушчынай выглядае што ўсё гэта не выпадкова здаецца от самы пачаткаў было які уплес і пры гэтым у сям'і рычаў некай генетычнай повязі з беларусій ці нават усходняй еўропай няма что я знаю няма гэта значыць што цудоўнае паяднанне адбылося не матэрыяльным а чыста духоўным парадкам і здарылася тое даволі даўно ну то было пятсятым третім годзе я каталічка і свята нашай церкві хочу нам показаць что у katolicki i latinske ne było to, same. I on chciał nam pokazać, że byli insi obrady w katolickim cerkwie. I on organizował grupę jechać do białoruskiej kapli. Ja tam przyszła i ja znała, że ja tut, gdzie ja muszę być. Gdzie bo chciał mne pracować i żyć. радыёвабода вострая брама. Беларуская вера жыве ў Лондоне, спявае ў беларускай царкве і мроіць у думках сваіх Беларусь. цуд як і належыць цуду здарыўся нечакана і раптам спадарня вера ўсвядоміла што гэта яе лёс беларуская грэка каталіцкая царква са службы по-беларуску і шырай сама Беларусь з таго моманту спадарня вера ездзіла ў беларускую царкву кожную нядзелю а сёння яе можна тут бачыць амаль кожны дзень Пакуль была жывая маці і яна прыязджала на службы. І нават бабуля з дзядулем, хоць і былі вельмі старыя, таксама завітвалі ў беларускі храм. З імі ўсімі адбылася тая самая метамарфоза, што і з верай. Нічога да канца ў гэтай гісторыі вытлумачыць немагчыма. Можна толькі ўявіць сабе, як глыбока ўразіла ангельскую дзяўчынку веру і ўсю сям'ю рычаў іхнае раптоўнае духоўнае паяднанне з далёкай краінай, пра якую рэдка хто ў Англіі зможа сказаць і пару словаў. Пазней стаўшы прызнанай ангельскай паэткай і перакладчыцай, яна паспрабуе сама разгадаць гэтую таямніцу з дапамогай паэзіі у вершы рэцэпт cuda. Для гэтага трэба ўзяць краіну. На мапе няма вольных месцаў, таму бярыце тую, якую нібыта няма. Гісторыю, якую выкладаюць як гісторыю іншых народаў, мову, што ўважаюцца за дыялект, дадаць сюды назву, якой не карыстаюцца, потым люд, які не помніць сваё імя. На працягу няпэўнага часу дайце рушчыне падыходзіць. Потым возьмице сцяг, колеры якога дужа простыя, колера косці і крыві, хлеба і віна, вады і агню, колеры веры і любові. Дадайце знак, паводле якога лічаць народам найперш суседзяў. Наліце туды поўную меру слёз, што праліліся з нягота былых і новых. Там тры бярозкі стаяць, дзе павінны стаяць чатыры. Там дзеці зачатыя пад зоркай палын, там курапаты. І ўсё гэта замясіце ў вечным посудзе часу. Затым у прызначаны дзень вы будзеце ведаць, калі ён настане асцярожна пераліце гэтую сумесь у рошчыну, што акурат падышла, а тады выпякайце ў чароўныя печы кліо. Калі хтосьці, хто зойдзе на пах, каб даведацца, што тут гатуюць, стане вам гаварыць пра ашчаднасць, пра абачлівасць, пра суседзяў, пра зайздросных скупых суседзяў, пасміхніцеся, бо гатовы ваш дзівосны святы каравай, упрыгожаны васількамі на стале застаўленым стравамі будзе ён за найлепшы цуд зрэшты лішне казаць пра гэта магчыма да цудоўнага здарэння спрычыніўся тагачасны святар лёнданскай беларускай царквы Роска і отец александр нацн калі ён скончыў студіі отец язып ой які эманович так так так калі у нас было там шесть святароў разам Сёння святар адзін, але службы адбываюцца кожны дзень. На святы прыходзіць народу шмат, а ў звычайныя дні іншы раз толькі айцец Александр ды вера. Ихи, joy fills your tomb. прафесійным перакладам паэзіі вера рыч пачала займацца яшчэ ва ўніверсітэце спярша гэта былі украінскія вершы потым беларускія вось тут ужо дакладная ініцыятыва належала беларускаму святару часславу сіповічу калі я был універсітэце было патрэбна для студэнтаў англістыкі зрабіць курс французскай і лацінскай літаратуры і я зробіла пераклад і інфі студэнці зналі Wczoraj było mój dzień narodziny, praca tatą. My organizowali skromny wieczór i ja zaprosiłam pewnego Ukraińca przy końcu wieczora i on mnie pytał, чи ти хочеш перекласти українською поезії? Були, але не знаю української мови. Нічого. Ён пропонував перекласти поезії Тараса Шевченка. Шевченко і так. Коли отець Сіпович знав, що я працювала для українців, чому не для нас? Сказала, але отець, разом я сказала, що я пишу stóp, tak, może powiedzieć tej poezji. O tak, ale ty nie to, ty musisz dobry robić. Pierwszy ja przekładam wiersz Janki Kupali na Krzyżyny i to było publikowane w czasopismie Backościny. бацькаўшчына выходзіла ў нямметчыне. На той час гэта быў найбуйнейшы высокага ўзроўню беларускі перыёдык на эміграцыі. Таму дэбют веры рыч з купалавым вершам на чужыне таксама стаў знакавым, як дарэчы, і ўсё ў яе жыцці не прахадное, а самае важнае. Цяпер працую, пабую кончыць мой пераклад новай зямлі, якога коласа вера рыч раўніва ставіцца да якасці перакладаў яе тлумачэнне простае пра беларусь у свеце не ведаюць і ніколі не даведаюцца калі пераклады не будуць выдатнымі у гэтай справе вялікую шкоду зрабілі камуністы якія выпускалі ў свет пераклады вельмі нізкага ўзроўню а да таго ж ідэалагічна матываваныя у выніку і чыталі іх у лепшым выпадку камуністы вы знаце пераклады які вышлі там на беларусі pod Sowietami. Robiono przez ludzi, jaki niedobrze znali angielską mowę, nie znali angielskiej mowy, nie znali białoruskiej mowy, ale przeklali z rosyjskiej версії на що э, я не уважали англійське. Ви маєте на увазі переклади Волтера Мея. Переклади Волтера Мея. Волтер Мей. Шмат людей вважають, що то є тільки псевдоном якогось komiteta. Pomalde i on jest veľmi, veľmi stary, Heinrich, jaki żyje w pereklady, przekłady veľmi kiepskie, słaby, smat szmat pomyłek. Na przykład on uważał, że kościół było za bok, і зупалі без таланту без таланту прыклад таго што касцёл быў перакладзены як замак у беларускім асяродку лёндану стаў хрыстаматыйным анекдотам а з уолтерам мэем тут асабіста незнаёмыя волтер мэй гэта так бы мовіць наш адказ чэмберлену калі вера рыч пачала перакладаць беларускую паэзію з падачы беларускай эміграцыі дык савецкія ідэолегі пачукалі ёй савецкую альтэрнатыву у абліччы гэтага самага волтера мэя які працаваў у газеце маскоўскія навіны па-ангельску. My native land, dear land that bred me, I have no power to forget thee. when from the roadway weary, from my life's springtime poor and dreary, to thee on wings of thought I hasten, and my poor soul finds rest and grace then. так па-ангельску гучыць пачатак новай зямлі як у баколаса мой родны кут як ты мне мілы забыць цябе не маю сілы першыя радкі паэмы спадарня вера чытае са сваёй першай кнігі перакладаў з анталогіі беларускай паэзіі як агонь як вада а колькі ўсяго было кніг перакладаў беларускіх вершаў маю чы як вада як агонь 71 публікаваны 72 забаронены Tak, bo hlavlit hoćeo što bude s njištane. Московский главлит. Глаулит – сумна вядомае савецкае цэнзурнае ведомство. Але як яны маглі забараніць анталогію беларускай паэзіі, якая выйшла ў Англіі? Бо кошт было заплачаны через ЮНЕСКО. З Савецкага Саюзу? Так, Tak. Księżyc UNESCO z białoruskiej delegacji tam. Ale co było ciekawe, to nie było Białoruskiej delegacji, jaki protestowali, ale moskowskie. Już się савецкі сур'ёзны другі зборнік это кніга трох паэтаў богдановича бядулі і гаруна кніга выйшла ў 82 назва кнігі снуецца зданяў рой снуецца станаў рой і трэцяя кніга гэта ёнкі купалі сюды трэба дадаць цэлую паэтычную анталогію верша на свабоду кніга выйшла ў бібліятэцы беларускай свабоды з ініцыятывы радыё у радыё свабода вострая брама беларуская вера жыве ў лёндане спявае ў беларускай царкве і мроіць у думках сваіх беларусь самы свой любімы паэтычны пераклад вера рыч чытае на памяць у Venus, new risen above us appearing, brings with her bright shining memories of love. Do you recall when we first met, my dearest, Venus, new risen above? А што вы будзеце перакладаць пасля новай зямлі? Божевая зямля мусі быць сімон музыкі. Ну але не маю часу, я старая. Бог даць мяне часу і здарова. Я зроблю што. Статистично я маю 11 лет, бо и бабча, и дядя, и мама все умерли на 8-10 первым году. То я так же пламенный. Я мушу працаваць працаваць і працаваць А як вы вывучалі беларускую мову як з людзьмі там в капліцы я слухала казані розумелі больш-менш тэмат і людзі мне памаглі але не было магчымасць учыцца фармальна не было кнігі граматычны не было нават то того дня недобры словнікі z Białoruskiej na angielsku. Trzeba przez rosyjsku pracować. Czyli ja szukam słowo Ja muszę szukać pierwszy słownik białorusko-rosyjski i potem rosyjski angielski. Так выглядае абсалютна штучная прывязка беларускай мовы да расейскай. Інфармацыйная эпоха на двары, а ў нас няма паўнавартаснага вялікага беларуска-ангельскага слоўніка. А ўявіце, колькі лішняга часу траціцца на перагортванне дадатковых слоўнікаў і колькі твораў у выніку застаюцца па-за ўвагай прафесійнага перакладчыка. Ёсць і іншыя творчыя складанасці перакладу. Наприклад, в яким бядулі ёсць слово палескі. Што палескі? Клеткі відавочны, але які? Яны цветнец ясны і колор сіні. У нас песни нема. Шукала, шукала. Наприкінці я отримала спеціальну книгу ботаніки по-ангельську, але публіковані paleski, po latinski to je apatika nobilis, ale po англійску нема, бо у нас нема. І што зрабіць? Аднак вернемся да веры і да цуду, які здарыўся з верай, якому няма і мусіць не можа быць рацыянальнага вытлумачэння. Музыка W Polsce ktoś nie była skali, ja była u Białostoczy, no. Ja płakała, bo ja nie mogła wyjechać do Białorusi. Pierwszy raz. Ja nie mnie dali wizu do Sowieckiego Sojuszu. Tolki 91 roku, ale tolki do Moskwy. Ale, ale, ja jechała z Janikom i z Janikiem idzie через Mińsku, a jak było Mińsku, kali, do klamy kali było inauguracja pomnik Bartonowicza, Akwicia. I tam ja deklamowała wierszy Bartonowicza. To było wielmi, wielmi dziwny pierwszy raz, bo mnie zdawało się, to nie był pierwszy raz. I после того я была у Беларуси каждый год. Але ў апошнія гады спадарня вера ў Беларусь не ездзіць. Шмат клопатаў з працай і здароўем, а галоўнае яе перасталі запрашаць. Я хочла ехаць на Беларусі, але я не было запрашана до кангрэсу. Беларусістаў я не было запрашана до наступнай з'езда беларусаў на свеце. І мне здаеце, што я людзі не хочуць мне. Ангельская дзяўчынка, з якой некалі здарыўся цуд паяднання з беларусяй і сёння здзіўляе сваёй непасрэднасцю і сваёй верай. Можа быць, у тым, што яе не запрашаюць у Беларусь вінаватыя не людзі, а кепская сітуацыя. Знаю, що сітуацыя кепская. Ну, если ёсць патрэбна, я буду, я буду там.